до палашки. Піди, душко, принеси палятурку. Там у мене під подушкою. Палашка пішла. Нехай Омелько принесе соломи і затопе грубку. Марися пішла, а через яке время вертається з Омельком, котрий вносить солому, запихає у грубку і підтоплює. Потухне послідня іскра від мумаг. Потухне моє життя. Умру на ваших очах. Побачите. Палашка вносить палятурку повну бумаг. Мартин розв'язує. Право на дворянство. Грамота. Герб і все це спалить. Читає. Отношення дворянсько депутатського собрання от 16 февраля 1858 года за номером 1541 о признанні рода брулі в дворянстві. Тож, було, виходить, за що признать, атестат прапрапрадіда підписав сам супертендант Савостян Подлевський. Бумага, синя, як лубок, старинна бумага. Чита отношення казенної палати, о несостоянні рода бурулі. Подушнім окладі. Скрізь боруля, а там десь беруля. Ай. Копія свідетельства дванадцяти дворян, що весь рід боруль завжди вів род жизні свойственний дворянам. Особливо я. Герб, герб червоне поле а по червоному полю хрест голубий, знамена зверху, і знизу дві пушки. Омелько. Підпалив. Горить. Мартин, не кричи, чого кричиш, бодай тебе чорти підпалили в пеклі, поспішаєш. І своїми руками спалить дворянські достоїнства. Не можу. Гервасій хоче взять. То ну, давай я спалю. Мартин захищав бумаги. Стривай. Стривай. Да я ще надивлюся на них. Хоч герб оставить на пам'ять онукам і грамоту прапрапрадіда, і атестат. Гервасій, щоб знов розсвербілось дворянство. Та не будь дитиною пали. Мартин. Ну, підведіть мене. Підводить. Він бере бумаги, робить два ступні до грубки і стає. Не можу. Руки тремтять. Серце шпигає. Омелько. То віддайте мені, пане, на цигарки. Ой, щоб ти подивився, щоб ти втопився. Дворянські бумаги на цигарки. Щастя твоє, що я слабий. Омелько, та що ж я таке сказав? Мовчи, бо я тобі з носа печерицю зроблю. Поки зберетесь, то воно й погасне. Піду ще соломи внесу.